Eu sunt Dori. Sufer de pierderea memoriei pe termen scurt. Da! Exact asta trebuie să spui. <laughs> Bine, bine. Ne prefacem că suntem ceilalți copii. <clears throat> Bună, Dori! Salutare! <laughs> Ne jucăm de v-ați ascunsele? Bine, îmi place. Noi ne ascundem, tu numeri și apoi ne cauți. Bine, tati! Nu, nu, nu, tati! Eu sunt peștele drăguț care vrea să-ți fie prieten. Bine? Bine, tati Nu Eu mă ascult Numără până la 10 1, 2, 3, 4 Îmi place nisip Nisipul mare Mami, mă așa cu ei Dori? Dori, Dori, Dori, Dori, Dori. scuicuță Curentul scupo Ține minte, noi trebuie să ne ferim de curentul marin. Bine, scumpo. Mai știi când celul învățat? Vedem curentul marin și spunem... Ne grăbim! Nu, nu. E ne oprim! Bine? Să mai încercăm. Vedem curentul marin și spunem... Uite curentul! Uite curentul! Uite curentul! Ai găsit curentul și vedem curentul! Am uitat din nou? Nu, nu, nu, nu, nu, nu scumpă, e bine, nu nimic, căicuță Dacă vă uit pe voi, voi o să mă uitați? O, scuicuță, nu Nu te vom uita niciodată, Dori Și știu că nici tu nu ne vei uita Thank <laughs> you. Ai auzit asta? Ce anume? Ce să aud? Stan, am auzit pe cineva strigând. Ce? Eu n-am auzit pe nimeni strigând. Nu știu, Stan. Am auzit sigur pe cineva strigând. Știi, sunt mulți pești pe aici. Oricine, chiar oricine ar fi putut să strige. Acolo. Unde? Acolo. Acolo, uite acolo. O, unde mă uit? Acolo. Ah. Bună! Bună! Cum? Salut! O, doamnă, e un copil. Hei, salut! Bună! Suntem aici! Salut! Bună! Bună, sunt Dori. Mă puteți ajuta? Oh, bună, Dori. Dori, te-ai pierdut? La unde sunt părinții? Uh, nu mi-amintesc. Oh. Uh, hai să căutăm. Uh, îi vezi undeva pe aici? Bună, sunt Dori. Mă puteți ajuta? Ce? Um, dragă, tocmai, a, tocmai ai spus asta. Mm. A, da? Mm-hmm. Îmi pare rău. Suferi de pierderea memoriei pe termen scurt. Oh, ce groaznic. Pierderea memoriei? A, ah, bine, doar ah, a, așteaptă aici o secundă. Bine, scumpă? Stai, stai, stai. Ce? Ce? Ce facem? Piata de asta a pierdut. A, nu știu. Păi adică, să facem ce, ceva. Ce vrei să fac eu? Nu-și mai amintește nimic. Păi ar putea veni de oriunde. Eu ah, Tu chiar, tu chiar nu m-a ajuns deloc. Eu doar... A, Dori, scumpo, ce-ar fi să... A, dispărut. Dori? Asta nu e bine. Dori? Hey, Dori! Dori! Dori! mesajul, te rog? Unde i-ai văzut ultima oară? Păi, uh, nu o să-ți vină să crezi, dar uh, am uitat Oh, scumpă, vrei să vii să înnoți cu noi? Asta e cea mai drăguță ofertă pe ziua de azi uh, uh, Așa cred, uh, nu mi-amintesc Oricum, mersi, dar uh, <laughs> eu caut pe cineva uh, oh, Sunt Dori! Am zis ceva greșit? Glumeam Bine, bine nu vă mai întoarceți. Căutam ceva și eu am... Bine, seară romantică. M-am prins. Distracție? Păi, sper să găsești orice ai căuta. Și eu sper la fel. Ai idee ce căutam? Scuze. Scuze. Scuze. Ă, bine. Hai că mai vorbim noi altă dată. Nu fi străin? Străinule? Iertați-mă, vă rog! Ah, ah, scuze! Ești bine? S-a dus, s-a dus. Nu, nu s-a dus. regulă. Nu, nu, nu. O să fie bine. Nu, nu, nu, l-au luat cu ei. Trebuie să găsesc barca. Barca? Hei, am văzut eu barca. Serios? Aha, pe aici. A luat-o pe aici, după mine. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc mult. Marlin? Oh. Hei, băieți, eu tocmai... Dori, nu-i timpul să te trezești, dă-te înapoi la culcare. Și nu uita actina în țeapă. Da, da, scuze, lasă-o, înapoi lasă-o. Hei, Marlin! Au! Înapoi la somn, așa am zis, foarte simplu, ah, somn. Am înțeles. Hei, Marie? Și ne-am trezit. Asta e. Gata să începem ziua. Și parcă noi căutam... Uh, Pe Nemo. Exact. Mi-amintesc de parcă era ieri. Sigur că nu mi-amintesc prea bine ziua de ieri. Oricum, eu zic că cel mai fioros moment din călătorie a fost cei patru rechini. Stai, parcă au fost trei rechini. Nu, nu, cu siguranță au fost patru. Dacă mi-ai povestit, erau trei. Fiule, care dintre noi doi a traversat tot oceanul? Normal că da. Nemo a trebuit să traversăm oceanul ca să-l găsim, așa că, <laughs> normal, el a fost primul. Se pare că e adevărat, nu e așa? Hei, ați ajuns! Era să ratați excursia! O excursie? Ador excursiile. Unde mergem? A, credeam că ai spus. I-am spus! A, Dori? Da. Domnul Rei are um, prea mulți pești de care trebuie să aibă grijă azi. Uh-huh. Deci, um, ar fi mai bine dacă astăzi uh-huh. nu te duci și tu um, cu clasa. Ah, de ce nu? Păi știi, uneori îți amintești cu greu unele lucruri. <laughs> da, asta mi-amintesc, așa <laughs> Da, bine. Și uneori nu e vina ta, dar din cauza asta te poți rătăci. Uh-huh. Și domnul Rei nu are timp să aibă grijă de pești rătăciți. Sigur. Cu alte cuvinte, nu are destule ajutoare. Săracu. Știi, lucrează mult prea mult. Ai înțeles. Acum înțeleg perfect. Bine. Mm-hmm. Bun. El vrea să fiu asistenta lui. A, nu, nu chiar. Oh, sunt așa onorată. N-am mai fost asistentă de profesor până acum. Domnule Rei, ai ajutor. Ok, Bine, copii! Bine, copii! E ziua cea mare! Ziua cea mare! Mergem să vedem migrarea pisicilor de mare. Migrarea pisicilor! Bun! Știe cineva de ce noi migrăm? Hai, trebuie să știți asta! Migrarea înseamnă să te întorci la... Pa! Exact! Nu! Nu! Nisip! Nu! Înseamnă să te întorci acasă Acasă? Adică exact de unde ești De unde ești? Îmi spuneți de unde sunteți voi? Eu lângă o piatră mare Eu stau la trei corali distanță de aici Casa mea e acoperită de alge Tu unde ai crescut, Dori? Eu? Um, nu știu Familia mea Unde o fi? Pot să vă ajut? Scuze, am uitat din nou? Știți, sufăr de... Cum de-ți amintesc că ai o familie dacă suferi de pierderea memoriei? Bună întrebare, bună întrebare! Știți, îmi amintesc unele lucruri pentru că um, sunt logice. De exemplu, ce, că am o familie. E, știu asta pentru că trebuie să fie apărut de undeva, nu? Toți au o familie, adică nu mi-amintesc nume sau cum arată și poate că nu o să-i mai găsesc vreodată, dar... Uh, despre ce vorbeam? Mămici și tătici Mămici și tătici, exact De ce vorbim despre mămici și tătici? Oh, a, discuția aia oh, oh. Dar de ce eu? Bine Voi sunteți cam mici, dar fie Știți copii, când doi pești se iubesc Și cred că ne vom opri aici Urcați la bord, exploratori Simt că vine un cântec despre migrare oh! cel de frământare, cura te inspiră prin mare să te miști. unde s-au dus cu toți? Singura sunt eu. Nu s-au minus 4 grade în funcție de poziția soarelor Copii, nu vă apropiați de margine Da, ați auzit? Bine, plecați de lângă margine Bine, hai. e prea departe Prea departe Hai, hai, înapoi, înapoi aici Bun, Ascultați-mă cu atenție. Ascultați! Când pisicile vor trece pe aici... Pisicile vor trece pe aici. La ce anume trebuie să avem grijă? Să avem grijă cu toții la ce? Hm? La curent! Așa, Așa e! Așa e! Curent? Curentul? Căci curentul crea de mișcarea pisicilor de mare L-aud pe al meu acum! copilași? Per Sui Moro California. Per Sui Moro California? Oh. ceva, așa că... <gasps> mi-am amintit ceva! Chiar mi-am amintit ceva, ceva important! Ceva important? Ce? Ce-a fost? Ah, acum nu mai știu, dar încă simt senzația. Bine, mulțumim, domnule Rei! Hai, hai, încearcă să-ți amintești. Nu fi așa ca Dori, Dori? Stai puțin. Oh. Oh. Oh. Ce? Ți-ai amintit? Ah, nu mi-amintesc. A fost ceva, a fost... Uh... Oh, oh, oh, a fost ceva despre... Uh, uh... Pe la golf mi California? Ah! Familia mea! Ah! Mi-am amintit familia! Sunt acolo în ocean! Trebuie să-i găsesc! Băieți, să mă ajutați! Hei! Băieți! Unde sunteți? Băieți! Dori! Ah! Unde v-ați dus? Voi pleca de lângă noi! Părinții mei! Mi-am amintit! Ce? Ce ți-ai amintit? Mi-am amintit părinții, pe mama, pe tata! Am o familie! Oh, <gasps> ei nu știu unde sunt eu! Să mergem! Dorin, să mergem! Nu! Nu! E o nebunie! Unde anume vrei să te duci? Către, către piatra uh, Balticului? Pe lagul Flimor, la California! Exact! Nu, Dori, asta este partea cealaltă a oceanului! Atunci hai să plecăm repede! Cum de fiecare dată când suntem pe marginea recifului, unul dintre voi vrea să plece! Putem să ne bucurăm de priveliște măcar o vreodată? Cum poți să vorbești despre priveliște când eu mi-am amintit familia? Nu, nu! Gata cu drumețiile prin ocean. Am trecut de etapa asta. Singurul motiv pentru care călătorești e ca să nu mai fi nevoit să călătorești vreodată! Ah! Dori, uite. Rog. Tot ce știu e că mi-e dor de ei. Mi-e foarte dor de ei. Nu știam cum e să simți asta. Știi cum e să simți asta? Da, știu cum e să simți asta. Eu nu vreau să uit asta. Undeva acolo, în lume, e familia mea. Te rog, Marie, nu pot să-i găsesc singură. O să uit. Te rog, ajută-mă să-mi găsesc familia. Da, tati. Tu poți să ne ajuți să traversăm oceanul, nu așa? Nu, Dar știu pe cineva. știu. Nu că tare? Nu! Mi-e rău de simt că mor! E curentul californian? Are unde demențiale? La surf, frate! Ei, frate, dacă îți vine să vergi, fă-mi o favoare. Du-te în partea din spate, apleacă-te și aruncă la distanță. Mânuim asta hrănită peștilor! Corectamente, scurt! Și acum îi căutăm pe părinții mei în broșa Atlanticului? Pe lagul Filimorul, California! Exact! Cum o să-ți găsești părinții? Mai ții minte cum arată? Nu știu sigur, amintirile cu ei sunt cam noi, dar ceva îmi spune că în mare parte sunt albaștri cu puțin de galben. Așa o fi! Și totuși sunt destul de sigură că o să știu când o să-i văd. Suntem o familie! Traversarea oceanului e genul de lucru pe care să-l faci doar o dată! O dată! Golful Moro din California, drept în față, fraților! Prea târziu, i-am hrănit deja. Oh! Asta pare cunoscut? Mami! Daddy! Tori, Tori, stai! Stai! Mami! Daddy! Nu mai țipa o secundă! Chiar crezi că părinții tăi plutesc pe aici așteptându-te pe tine? Păi eu nu, nu știu, dar pot afla într-un sigur fel. Mami! Daddy! Strică mai tare! Mamă! Tata! Ce-a fost asta? Stai! A, a, asta mai auzit-o. Și mi-am amintesc pe cineva zicând și... Da, bravo, ăla eram eu. Acum un minut. <gasps> Vă rog, ia să pe mami și pe tati? Îi cheamă Jenny și Charlie. <gasps> Jenny și Charlie? Cum? Jenny și cum? Astea sunt numele lor! Părinții mei sunt Jenny și Charlie! Ori, stai! Jenny! Nu ne putem opri un moment Charlie! ca să facem un plan? Jenny! Ai nebunit? Scuze, ea e un pic cam agitată. Dori, Dori, nu mai țipa o secundă! Nu e o idee bună să fii pe un teritoriu nou și să atragi așa mult atenția asupra ta! Nu mă înțelegi, mi-am amintit numele părinților mei! Johnny? Dori, Gianni! Dori, Dori! Crabii ăștia sunt localnici și am impresia că ne zic să tăcem cu un motiv. Ai putea trezi ceva periculos Adică ceva cu un ochi foarte mare, tentacule și o chestie ca un cioc? Păi asta e ceva foarte specific, dar ceva de genul ăsta, da În general, nu e bine să Wow, cerule! Bine, e o greșeală. Noi plecăm de aici. Lasă-ne să trăim și vom, uh, te vom venera, îți vom face un... Uh, uh, ți-ar da. plăcea o, o statuie? Uau! urmărește nimeni! Ești sigur? Ah! Ah. Jenny și, Jenny și Charlie. Jenny și Charlie! Mi-am eh, amintit numele lor! Să mergem mai departe, Nemo. suntem aproape! Nemo. Ești rănit? Ești ah, oh, doamne! Nemo, ești bine? Ce nu pățit? acum, Dori, te rog! Oh, oh, nu, nu, nu, sunt Nemo. bine, sunt bine. Nu, nu, nu, nu, Nemo, îmi pare rău, te rog, îmi pare rău. <gasps> Oh, doamne, Nemo, ești bine? Am zis nu acum! Ai făcut destule. Cine, eu? Oh, nu! Dar, da, pot să repar. Chiar pot, mă duc după ajutor. Știi ce poți să faci, Dori? Du-te să aștepți mai încolo. Du-te mai încolo și uită. Asta faci tu cel mai bine. Așa e. Nu știu de ce am crezut că pot să o fac. Să-mi găsesc familia? Nu pot, îmi pare atât de rău. O să-l ajut. Uh, sunt bine. Păi mă duc după ajutor. Bine? Bine, pot face asta. O să, o să... Totul va fi în regulă, Nemo? cineva? Mă aude cineva? Oricine? Hei, e cineva? Salut! Salut? Eu sunt Zoli Tot. Ah, bună! Zoli! Am nevoie de ajutor! Vă invit să fiți alături de noi Oh, super mega tare! când explorăm minunile Oceanului Pacific și ființele uimitoare din el. Fiți martori la măreția... Uh, Zoli, tot, unde ești? Dori, aici era! am găsit ajutor! Zoli tot ne va spune unde sunt! Ia te Hai, uite la asta! un respect pentru ființele din ocean! Charlie, bravo! Nu, nu, nu, nu din nou! Nu din nou! Hai să o luăm și să o analizăm! Dori! Nu-ți face griji, Dori! Stai calmă! Te găsim noi! Și bun venit la Institutul de Viață Marină, unde motoul nostru este salvare, reabilitare și eliberare. eu sunt ajutat! Ah! Ah! Ah! Ce se întâmplă? Ajutor! Cred că am terminat aici. Încetează, ești om de știință. Ți-am mai spus asta. Hai, amuzant! Asta e. O să fie bine, o să găsiți doar o care să ieși.

Cât de bolnav ești? Bolnav? Sunt bolnav? Atunci de ce ai fi în carantină? Oh, nu, cât mai am de trăit, trebuie să-mi găsesc Bine, bine, nu deveni isterică. Oh, oh, nu-i bine. Ce? Ce? Ce s-a întâmplat? Oh, ce e asta? Chestia aia e rea. E o etichetă de transport pentru peștii care nu s-au în institut. Sunt transferați către un loc permanent, un acvariu, în Cleveland. Peștii de aici se întorc în ocean. Cei din Cleveland stau acolo pe veci. Oh, <gasps> Cleveland? Nu, no, nu pot să merg în Cleveland. Trebuie să ajung la Perla Golfului Moro, California, să-mi găsesc familia. Aici e Institutul de Viață Marină, Perla Golfului Moro, California. Ai ajuns. Adică eu sunt de aici? Părinții mei sunt aici, trebuie să ajung la ei. De la care expoziție ești? Stai, sunt de la o expoziție? De la care? Trebuie să ajung acolo. Ah, e cam greu, colega. Doar dacă... Nah. N-ar merge, e prea nebunesc. Cum adică? Spune, nebunesc e în regulă. Știi, mă așteptăm la asta. Ar fi un singur lucru care te-ar putea ajuta să ajungi la familia ta, dacă aș lua... Da! Ia-mă de aici ca să-i găsesc Când nu mai fi gândit Haide. Nu, oh, nu, nu, nu Dacă ți-aș lua eticheta M-aș putea duce în locul tău în camionul de transport Iar tu ai sta aici și să-i găsi familia Trebuie doar să-mi dai eticheta Ce etichetă? Am o etichetă agățată Ai uitat că ai o etichetă agățată de tine? Oh, nu, îmi pare rău eu eu sufer de pierderea memoriei pe termen scurt. Nu mai ții minte despre ce am vorbit? Mm-mm, habar n-am despre ce am vorbit. Um, voiai să-mi dai eticheta. Păi încă îmi place eticheta, de, de ce vrei? Ca să mă duc în... Să mă duc în Cleveland. Cleveland? Hmm, am auzit despre Cleveland. De ce vrei acolo? Pentru că dacă stau aici, voi fi eliberat în ocean. Și am amintiri extrem de neplăcute despre locul ăla. Ah, vreau doar să trăiesc într-o cutie de sticlă singură, Asta e tot ce vreau. Care e eticheta? Asta nu mă atinge eticheta. Oh, Uite. Eu nu lucrez aici. Nu e ca și cum aș avea o harta locului. O hartă? Bună idee. Tu mă duci la hartă, iar eu aflu unde sunt părinții. Super! Bine. Dacă te duc la familia ta, o să-mi dai... Nu uh, prea multe. Um, eu ce-ar fi să-ți dau eticheta asta? Super idee. absolut exact. sigur că asta am spus? Nu te mai încolo și uită asta, te pricepi? Da, tată Serios? Da, ai zis Doria a notat la suprafață și a fost luată de mine. Bine, nu vreau să aud toată povestea din nou Te întrebam de partea aia pentru că știi, dacă am spus asta, dar nu sunt sigur că am spus asta E de fapt un compliment Pentru că am rugat-o să stea și am zis, la asta te pricepi Deci eu am... Uh, oh, e vina mea! E numai vina mea că a fost răpită și dusă în orice-o fi locul ăla! Dacă e un restaurant... Hei, voi doi, gura! Da, vrem să dormim! Mi-ați întrerupt visul preferat! Pe la care visez că stai pe stânca asta? Da. Oh, e frumos. Oh, da, e preferatul meu. Uh, scuzați-ne! Fiule, Salut! fiule, fiule! Noi vrem Aia să... sunt lei de mare. Sunt prădători. Pot sări pe noi în orice moment. Uh, nu arată prea săritori. Asta vor ei să crezi tu. Stai în spatele meu și lasă-mă pe mine să vorbesc. Scuze, ne facem griji pentru o prietenă. Ăla e un restaurant? <laughs> Frate, nu e un restaurant. Prietena ta e bine. Serios? E un spital de pești. Zolito zice că va fi salvată, reabilitată și eliberată. Intră și iese imediat. Noi știm. Paraziți nazali. Anemie. Ne-au vindecat și ne-au dat drumul. Oh, ce mă bucur! Sigur, e bine, nu-ți face griji pentru Păi Nu-ți face nicio grijă pentru ea. Locul ăla e Institutul de Viață Marină, perla golfului Moro, California. Avea dreptate! Dar îi face și altceva în afară de uita. Mulțumesc că mi-ai amintit. Și cum o să intrăm acolo? Stai, voi vreți să intrați în institut? Cu disperare! Prietena noastră e acolo, pierdută, singură, e speriată, sigur nu știe ce să facă. Oh, Știm noi o cale. Serios? Ce tot fac? Nu știu, dar nu sună bine. Am ajuns? mai încet. m mă bucur din suflet că te-am găsit. Mi se pare că ești ca o speranță. Ți-am zis de un milion de ori. Eu nu sunt speranță. Oh, oh. Am mai zis speranță până acum. Scuze. Am emoții pentru că îmi voi întâlni părinții. Nu i-am mai văzut de... nici nu mai știu de când. Eu știu, sufer de pierderea, pierderea memoriei. pe termen scurt. Gata, cu vorba nu-mi place vorbăria, nici trângăneala și nici întrebările. Ce mai faci? O să bine, dar tu și eu sunt bine. Știre bombă, nimeni nu-i bine. A, sunt bine, tu ce faci? Oh. Meni, uite, e o hartă. Șt. Dar nu i să citești harta să afli unde s părinții tăi. Apoi eu plec spre Cleveland. Ai înțeles? Înțeles. Ce trebuie să fac prima oară? Ah. Cum? Iar a scăpat caracatița? Wow! Uite ce de expoziții! Cum să vezi tot parcul într-o singură zi pe bună? Alege una! Bine. Uh, Păi spune-le tuturor să fie atenți, adică ar trebui să-i dăm drumul caracatiței înapoi în ocean astăzi. Păi, sigur că n-am văzut-o. Dacă aș căuta-o, aș găsi o Mami, aici erai. Mai repede! Bine, bine, bine. Ce pe cum ză? Zonă copii. Zonă copii! Nu, nu copii! Copii, bun mâna! Și nu mai pierd un tentacol și pentru tine Ți-ai pierdut unul? Păi, nicio problemă Nu mai ai opt tentacole, ai doar șapte Ai fi tu că da știu să număr Grăbește-te! Bun Călătorie în... Hei, uite, scoici! <gasps> Uite, scoici! Tati, uite o scoică pentru tine E minunat, Dori Ai mai găsit una Da? Așa e, draga mea Încep să te pricep, Dori uite scoici! că aici! <laughs> Hei, acolo locuiesc! Da, da, așa e! Îmi plac scoicile! <laughs> așa e, Pita! Crezi că poți să mai găsești o scoică? Cele mov sunt preferatele mele! Bine, <laughs> mami! Scoicămov! Scoicămov! Ei, casa mea avea un scoicămov! Și ce? Jumate din expoziție au scoicămov în ele! Nu, nu, nu, nu înțelegi! Mi-am amintit! Scoicile mov erau preferatele ei și aveau un vis adorabil Din cauza memoriei tale vom fi prinși! Tot mai crezi că aici e speranța ta? Trebuie să-mi găsesc părinții! Caza, aici e Carol. Uh, cred că am găsit caracatița pierdută. Terminat. Vezi ce ai făcut? Scuze! Mai rău de atât nu se putea. Hmm, speranța... <gasps> Speranța! Haide! Madi! Trage gură! Am oprit simțirea. Hai să intrăm în găleată. Nu, stai! Serios, scrie speranța. Ce? Nu, nu, nu, nu, Trebuie să ne băgăm în găleată. Nu intru cu tine în găleată. Eu? Nu, ha? să nu! În găleată! Găleată! Ah. Ah. Bună, băieți! Îmi caut familia. Bună idee! Nu mișca! Scuze, trebuie să clipesc. Păi cum de nu clipiți atâta timp? Băieții! Ia stai un pic. Ah! Următoarea invitată locuiește aici de multă vreme. Este un rechin balenă. O cheamă Speranța. Speranța? Ah, serios? Veți observa că are miopie extremă și navighează cu greu prin mediul ei. Oh, și iată că vine acum. Uh, speranța! Oh, ești un pește? Stai! Cum? Bună! Salutare! Ai putea să mă ajuți? Oh! Bine, vin după tine! Hei, hey, scuză-mă! cine e acolo? Gheul albastru vorbește? M-a ajuns, te rog, mi-am pierdut familia Ți-ai pierdut familia? Pe păi, o poveste lungă și adevărul e că nu mi-amintesc am mare lucru Oh, ce trist e, sărăc... Ah! Scuze, nu not prea bine și nici nu văd bine e, eh, Eu cred că nu-ți minunat, n-am mai văzut un pește care nu așa până acum Mersi! Uh, uh, plăcere! Stai, mai zi o dată uh. uh, plăcere! Dori? Da Dori Da Dori? Da <gasps> Dori! Da Noi eram prietene! Da Dori, sunt eu, Speranța! Mă cunoști? Sigur! Vorbeam prin țev când eram mici! Eram prietene! Serios? <gasps> <gasps> Oh, ești așa drăguță! Știi de unde sunt eu? Da, ești de la expoziția Ocean Deschis În expoziția Ocean Deschis? Ah! Atunci acolo sunt ai mei! Trebuie să mergem, mă duci acolo? Ah, e cam greu pentru o balenă să călătorească pe aici Vreți să faceți un pic de liniște? Mă doare oh. capul Iar cine-i? Ah, E vecinul meu, Bailey. A? a fost adus aici cu rană la cap. Știu că vorbești despre mine. Crede că nu-și poate folosi ecolocația, dar am auzit doctorii vorbind. Chiar aici. Nu are absolut nicio Aud problemă. Aud orice cuvințel spus despre mine. Ce ecolocația? Păi, capul lui Bailey a trebuit să emită un semnal, iar ecoul îl ajută să găsească obiecte la distanță. Oh, dar se pare că el încă se vindecă. Acum știu că vorbești despre mine. Chiar nu pot oh, ah, ecolocaliza. Nu mai asta din nou. Știi nu bine mai că m-am lovit la cap foarte tare. Vezi ce umflat e? Așa trebuie să fie capul tău. Ești o belugă! Ecolocație. A, adică cei mai puternici ochelari din lume? Cum? ce sunt ochelarii? E ca și cum ai face uuu și apoi vezi chestii. De unde știu asta? Ah, asta e interesant. Aici erai! Mani. Ascultă! Mani. Sunt de închid! Mani. Am dus la hartă! Acum dăm eticheta! Stai, stai, stai! Nu! Știu unde sunt părinții mei! Sunt în... Uh... Ah, cum se cheamă? Locul era ceaun încins? Ocean deschis! Ocean deschis! Ocean deschis? Știu unde e! Expoziția chiar de lângă nu-mi pasă Ușurel Dacă vrei să ajungi la expoziția Ocean Deschis, ia-o prin țevi Prin țevi? Super! Prin țevi? Da, de două ori stânga, apoi în față și ai ajuns Oh, <laughs> cam multe indicații, cam... Ții minte, Mani, tot ce a spus ea? No, da. Super, să mergem. Eu nu vin cu tine. Nu în cap. Trebuie să te duci singură. Um, asta e, asta... Eu nu, nu pot, pentru că nu prea rețin indicațiile. Vai ce păcat, pactul e pact. Ai vrut să-ți găsești părinții? Așa ajungi la ei. Dă-mi da, eticheta. Dar, Mani, nu pot să merg prin singură. Uite unde mă duc. Nu-i treaba mea. Dă-mi-o. Dar nu pot să ajung așa! Îmi pare rău, nu e altă cale! Nu e altă cale. Ah, nu există altă cale! Gata, gata, nu te panica! Iubita, e regulă! Știi, în viață nu e totul ușor de făcut. nu e așa, Charlie? Da, are dreptate. Dori, când ceva e prea greu, ar trebui să renunți. Charlie! O glumă, glumeam, dar o glumă, o glumă. O, atenție, vorbește glumețul! Vezi, scoicuță, mereu există o altă cale Mulțumesc, tati Mulțumesc, tati Nu, tata a zis că mereu există o altă cale Cum? Nu e altă cale. Ce-am deschis-o, ce-am deschis-o, ce-am deschis-o? O ce am deschis o ce am deschis o ce am deschis? Cred că e în clădirea de acolo, care e cam nedefinită și rotundă, cum e capul lui Bailey. Stai, cum? Nu există altă cale. Trebuie altă... Acolo! Cașcă, după mine! Știu cum să ajungem la o chiar distins! O ce-am deschis? Exact! Oh, stați! Stați! Știți că nu pot înota acolo, nu? Nu văd cum ne ajută asta să intrăm acolo Ce faceți voi de fapt? O chemăm să vin aici, desigur O chemați aici Pe cine chemați? Băieți, ea e Ceci Să zburăm? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, asta e altceva Spune că îi mulțumim, adică voi v-ați dat toată silința, serios Dar nu e vreo cale de a intra care să implice în notul? ăsta e punctul nostru forte. Uite, prietena voastră va fi în carantină. Acolo sunt duși pești bolnavi. Și unica, singura cale de a intra acolo e Ceci. <laughs> Uh, bună, Ceci! Au, stai! Hai să-i spunem ciubii, pentru că mă doare. Cred că te place, tati. Ceci, dragă, peștii ăștia drăguți trebuie să ajungă la carantină. Cecilia, ești liberă azi? Ceci, ești... A... Uh, cum stai cu programul? Au! Nici nu înțelege ce-i spun. Trebuie doar să creezi o conexiune cu ea. Con ce? Conexiune! Uită-te în ochii ei și zi Uru! și vezi fi pe aceeași lungime de undă. Acum, uită-te în ochii ei! Da! Ah, Nemo, cred că ar trebui să facem un alt plan. Unul care să implice statul în apă și pe cineva normal, pentru că pasărea asta, asta nu e ce ne trebuie. Bine, tati. Și în timpul ăsta dor eu să ne uite. Cum ai spus, la asta se pricepe Bine A, Bine? Să mă uit în ochii Care dintre ei? Oricare, frate Ceci? A... Ah! asta e super! Și cum anume o să ne care cecii? Da, da, era să uit Gerald! Da, Gerald! Mm. Hai, Gigi! Mm. Haide, Gerald! Dă-ne găleata! Te lăsăm să stai pe stâncă! Mm. Da, Gerald! Promitem! Eh? <laughs> Așa, din nou încoace <laughs> Haide, poți să faci Așa Vezi să nu zgârii târtița Mulțumim foarte mult, Gerard Bine ai venit pe stânca noastră Confortabil, nu așa? Nu, nu, nu, e o nebunie! De ce mă tot las convins să fac alegeri nebunești? Baftă! Bine, când îți spun eu, tu să... Știu, dau semnalul dându-mă în spectacol. Când îți zic eu, încă nu-i momentul, încă nu-i momentul... Acum? Nu, până nu dă speranța semnalul. Știi ceva? Habar n-am de ce faci chestia asta. Ce vrei să spui? Pare prea mult de raș ca să găsești niște pești. Să am eu amnezie pe termen scurt, aș nota un ocean și aș uita de toate Eu nu vreau să fac asta, eu îmi vreau familia Eu nu, puiule, nu vreau să-mi fac griji Ai noroc, n-ai amintiri, n-ai probleme ha. N-ai amintiri, n-ai probleme Încă nu-i momentul încă nu-i momentul Nu trebuie să-mi spui când nu-i momentul nu. Spunem doar când este Bine, să începem și stai Să începem, stai, pe bune Bine când ajung la trei. Nu, nu, Hai, acum, acum, haide, haide! Wow, ia te uite! Adică... Ăla-i semnalul! Hai, hai, ăsta-i semnalul! Hmm. Nu uita! Speranța a zis să urmăm indicatoarele spre expoziția Ocean Deschis. Aha. Nu văd nimic, așa că-i treaba ta să le cauți. Înțeles. După indicatoare spre Ocean Deschis. O să repet asta bine ca să nu uit. Indicatoare spre Ocean Deschis. Indicatoare spre Ocean Deschis. La dreapta! Indicatoare spre ocean deschis. Indicatoare spre ocean deschis. Indicatoare spre ocean deschis. Stânga. Indicatoare spre ocean deschis. Și de oameni. În de copii. Nu vreau să fiu atins. Nu mă întrerupe. Oh, săracul bebe. Hai ah. sau biberonul. Uite. Uh, uh. Oh, vai. Oh. Unde mergem? Unde mergem? A, scuze, bine, mă uitam. La... Da. Ru, ru, Ceci, lasă-ne oriunde, ne descurcăm. Așteaptă, tată! cred că ea caută un loc de aterizare E confuză, Nemo! Nici măcar nu știe în ce parte să se uite! Stai, stai, stai, Ceci, Ceci! Ce faci? Ururu! Ururu, ururu! Bine, mă duceam undeva. Întrebarea e unde. În ce parte? Vezi indicatorul? Mă uit, mă uit, ceva mă duce la familia mea! Cei mai puternici ochelari din știu asta. De ce știu asta? E altă amintire. Mani, trebuie să o luăm pe acolo. Stânga, la, la, la stânga. Ceci, uru, uru. Tati, nu te aude. Bine, bine, bine. Plan nou. Trebuie să ne apropiem de Ceci ca să ne audă. N-ar trebui să mișcăm găleata. Nemo. Fără mine, Ceci e pierdută. Tată, ai încredere în ea. În ea? ca să uite complet de noi doi? Eu am încredere Ai încredere Ceci, mănânc un pahar Ceci, Ceci, nu, nu Păi, măcar nu mai suntem blocați în găleată N-am ajuns în carantină începe discursul despre ui de vitră. Mulțumesc mult, Zolitot! Hey, cine vrea să învețe despre vidre? Da, eu! Cau cei mai puternici ochelari Nu lume, cau cei mai puternici ochelari din... <gasps> <gasps> Vidre! E o petrecere cu îmbrățișări! <gasps> Îmbrățișări vreau și eu! Unde suntem? Aproape de ocean deschis? Uh, da, cred că... Păi nu știu. Dar am văzut alt indicator Cum? și... Alt indicator? Cei mai puternici ochelari din lume. Cum? Despre ce tot vorbești? De ce am urmat indicatorul ăla? Păi, uh, pentru că mi l-am amintit. Nu, nu, nu, nu așa era planul. Aaaa! Ah! Gata, până aici! Mi-ai irosit timpul! Stai, nu! Camionul pleacă în zor și nu o să-l ratez așa că Stai. dă-mi eticheta Nu, mi-am amintit indicatorul Și? Și mi-amintesc din ce în ce mai mult și simt că memoria mea e mai bună Cred că ar trebui să... Nu, memoria ta nu e bună! Nu-ți amintești nimic! Probabil că așa ți-ai pierdut familia de la început <gasps> Bine, uite, hai să ne calmăm Dă-mi eticheta și... Știi ceva? Pentru un tip cu trei inimi, tu nu ești prea drăguț Trei inimi? Ce vrei să spui? Nu am trei inimi Ba da ai N-am Ba da Ba nu Bai! Nu mai zi asta Să te învăț eu O caracatiță are trei inimi Două pompează sângele Cum? către brațe oh, Și una prin cor Stai! Știi, cineva cu trei inimi n-ar trebui să fie așa rău Adică e o răutate să spui că am pierdut pe cei dragi Mani? Mani? Mani? Mine. Nu, nu mâini, îl caut pe Mani. Mine. Mani, e un nume. Mani. Mine. Mâini? Mâini? Ah! Cruzea numai. Îmi mi cu spațiu! E o caracadiță, știi? Și, are șapte brațe. Așa e, șapte brațe, șapte brațe, șapte brațe. Ah! <gasps> Un, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte brațe! S-a camuflat! Ah! Mani, Mani, Mani, să ieșim de aici! Dori, ce vrei să faci? Mani! Oare care-i planul? Planul e că voi sta aici pe veci. Bine, bun plan. Ah. Pare rău. Îmi pare rău, Mani, îmi pare rău, nu țin minte bine. Scumpă, scumpă. Oh, ai grijă, scuicuță. Oh. Oho, vezi pe unde mergi? Îmi pare rău, tati. Îmi pare rău că nu țin minte bine. Oh, iubita, iubita, nu trebuie să-și cer scuze. Știi ce trebuie să faci? Trebuie să noți. Da. Și pun pariu că vei ține minte asta, pentru că o să... Uh, o să cântăm un cântecel. Тряся ноць, тряся ноць, тряся ноць, тряся ноць, тряся ноць, чи хочемо і на дом жити вона. Ha ha ha! Băieții m-au învățat cântecul! Îl cânta toată familia! Până acum credeam că l-am inventat eu! Ce cântec? Trebuie să noți! Mami, trebuie doar să notăm! Cum? Mișcând! Păi Ascultă-mă! E prea periculos să ne mișcăm! Nu, tu să mă asculti! Știu că ți-e frică, dar nu te-a bătut! După mine! Trebuie să noți! Trebuie să noți! Ah! Mama îl cânta cu mine! Aaaa! Ah! Vom ieși și va fi bine! Cântă cu mine, hai! Vin acum, mami! Vin acum, tata! să fie bine! Întoarceți-vă! Întoarceți-vă! Mergeți spre Valea Ghinion! Valea Ghinion! Valea Ghinion? Atenție! Termină! Scuze? Nu-i nimic, se mai întâmplă. N-ai de ce să te rușinezi. Mani? Oh, Mani, aici erai! Wow! Ai reușit să ne scoți de acolo. Ah, așa -i. Eu am făcut asta. De fapt, totul ne-ai băgat acolo. Dar dacă nu o făceai, n-am mai fi acum. Aici. Ecolocație. Ecolocație! <gasps> Cei mai puternici ochelari din lume! I-am găsit! Nu, no, nu, no, nu, no, nu ai găsit aia. Bun venit la Ocean Deschis! Acasă! Uru! Uru! Uru! Uru! Uru! Uru! Uru! Uru! Tati, uru, gata! Uru, ea nu se mai întoarce! De unde știi? Uru! Uru! Tată, ai făcut-o să se simte incapabilă! Nu vorbești despre Ceci, nu-i așa? Mi-e dor de Dori. Și mie. Adevărul e că îmi fac griji pentru ea. Ea ar trebui să-și facă griji pentru noi. Păi ea sigur ar ști ce să facă dacă ar fi aici. Oare cum face asta? Nu cred că știe, tată. Ea doar face. Păi, atunci trebuie să ne gândim. Ce-ar face Dori? Ce-ar face Dori? Da, ce-ar face Dori? Ea și-ar asuma situația, apoi ar evalua, apoi ar analiza opțiunile. Tată, asta e ce-ar face Marley. așa e, asta și face eu. Ea nici n-ar sta pe gânduri, doar s-ar uita la primul lucru pe care îl vede și...

ne bucurăm să te vedem! Voi vă bucurați? Eu mă bucur să vă văd! N-am mai vorbit cu nimeni de ani de zile! Ani? Wow! Păi, din păcate nu putem să stăm prea mult, trebuie să de plecăm... De ce pe... să vreți să plecați? De-abia ați ajuns! Mai stați un pic, spuneți-mi totul despre voi Păi mi-ar plăcea, dar eu și fiul meu trebuie să ajungem în carantină, așa e că... E minunat să ai un fiu Da, da, așa e Sigur, eu nu am familie Mă vedeam cu o scoică mai de mult. Păi e fascinant, dar... Dar um, scoițile au ochi, iar ea căuta ceva diferit. <laughs> Glumesc, nu că scoițile n-ar avea ochi, chiar au. Și văd în sufletul tău și îți rup inima. Oh, Shelly! De ce? De ce? Dori, ce-ar face acum? <laughs> Veniți cu noi să explorăm lumea misterioasă din ocean deschis. Bine, după mine. Ești în pahar. așa vin eu după tine. Stai. O caracatiță are trei inimi. Ha, ce interesant. Ah. Am, ajuns! Păi, se pare că a venit clipa. Trebuie să prind camionul. Stai, stai! Trebuia să-ți dau ceva. Etichetă. Eticheta, da. Știi? Cred că o să te țin minte. Ah, mă uiți cât ai zice inimă. Hm, trei inimi. Mie o să-mi vină greu să te uit. Părinții mei sunt acolo. Ehm, ești bine? Sunt gata. Da. <laughs> Cred că ești. Oh! voi, nu chiar ca voi, ci mai bătrân decât voi. Bine, pa! Bună! Știi pe cineva care a pierdut un copil acum mult timp? Adică pe mine, nu știu exact când, dar... Bine, te grăbești. Oh, oh, vezi pe unde nu Scuze! Scopul nostru este ca fiecare animal salvat și îngrijit să se întoarcă până la urma acasă, unde este locul. Coeci? Și uite așa, Dori, dacă te rătăcești vreodată... Trebuie să urmezi scoicile. Uite, scoici! 自觉。 et tu la m'envoies. vina mea. Unde-ți eticheta? Ha? Eticheta! Îți lipsește! De asta nu ești în carantină? Carantină? Da! Acolo au adus pești chirurg albaștri! nu e așa, Bill? Da, pești chirurg albaștri vor avea expoziția lor în Cleveland Vor fi trimiși cu un camion în zori Cred că e drăguț oh? Nu, părinții mei sunt în carantină Expediați spre Cleveland, de-abia am ajuns aici Trebuie să ajung la ei, nu știu că sunt aici Nicio grijă, e ușor să ajungi la carantină Poți să iei prin țel, drăguțo oh, Nu pot face asta De ce nu? O să uit unde merg și nu, nu pot fi undeva unde să n-am pe nimeni să mă ajute Ei, atunci cred că ești blocat aici, a? Nu ne ajuți deloc Du-te prin țel dacă vrei, o să te descurci Nu cred Poți să, uh, să-mi spui cum să ajung acolo? Prin țef? Sigur, dragă! De două ori la stânga și apoi dreapta Simplu! Bine Două la stânga și dreapta Pot reuși Două la stânga și dreapta Bine Să nu uiți Două la stânga și dreapta Două stânga și apoi dreapta stânga și dreapta. Două stânga și apoi dreapta. Două stânga și dreapta. Ol. Stânga și dreapta. Stai. Am luat-o deja stânga. Oh, nu. Se întâmplă. Stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai puțin. control, Unde mă duc? Nu mai țin minte? Bine, bine, m-am pierdut. E prea greu, nu mi-amintesc. Ui totul, voi fi blocată pe veci în țevi. Țevile, prietena mea, prietene, Prințev! Și noată, înnoată, noată... Da, nu prea sunt sigură. Crede-mă, nu te las să te lovești. Zid! Care-i rostul? Nu voi reuși să mă descurc. Trebuie, dacă nu reușești aici, nu vei reuși niciodată în ocean. Concentrează-te bine. Zid! Speranța! Dori? Ești acolo? M-am pierdut, prințev, și ai mei sunt în carantină. Rezistă, Dori! Bailey, trebuie să-ți folosești ecolocația. Știi că e stricată. Încetează! Fă chestia cu U de care zicea Dori, bine? Dar nu cred că pot. Nu a lăsat baltă, Bailey! Hai, Bailey, ce mi-ai spus mai devreme? Concentrează-te! Mă simt aiurea. Bailey! Scuze. A, ah, aici! A, ah, suntem aici! stați! stați! Ce, ce, ce este? Zic ceva! imediat! O, da! cred că văd carantina! <laughs> Asta e uimitor! pot vedea totul! Chiar și pe tine! Te văd! Viața mea e un curcubeu! Tu mă vezi? Da, <laughs> nu merge așa Bailey! Bine, zi lui Doris o ia la stânga Ia-o la stânga! Stânga? În față! În față! În față! La dreapta! Dreapta! Am amețit! Stai! Ce? Simt că mai e cineva. Stai puțin, stai să verific. Sfinte Neptun nu e singură! Ce? Ce Nu știu, dar vine spre ea! Oh, nu! Dori! În auto! În auto! Ce? Unde? Ce? Unde? La dreapta! Dreapta! Nu, dreapta mea! Oh, nu! Se duce direct spre chestia aia! Nu, Dori, întoarce-te! Așa, Dori! Te întrebi direct spre noi! Ce? Vrei să iau la dreapta? Nu, nu, nu dreapta! Nu pot să mă uit! Dori! Nu să cred! O devorează! O mănâncă de vie! <laughs> Nu mănâncă! mine! M-ați găsit! Cum m-ați găsit? Eu strig, e ciudată! Nu se mai oprea din ne vorbit! Ne-am furișat de acolo și am intrat în țevi și apoi am început să căutăm! Iartă-mă! Bine, ce-a fost asta? Stai puțin, trebuie să răspund. Sunt bine! De ce să te iert? Ce? Ești bine? Da! Sunt cu mare și Nemo! <laughs> Tati, ai auzit? Dori vorbește balineza! Am auzit și mi-au revenit niște amintiri neplăcute, așa că să o ștergem de aici. Eu zic să o luăm, uh, să o luăm pe aici. După mine, să mergem acasă. Stai, stai, stai! Uh, uh, părinții mei sunt aici. Serios? Te-ai găsit părinții? Păi, nu chiar. Nu, adică nu încă, dar uh, știu unde sunt. Și nu știu exact cum să ajung acolo, dar știu că voi primi ajutor. Jos pe carantină! Carantină, asta e și am întâlnit o caracatiță, super ursuză, dar de fapt foarte drăguță, și care m-a dus la expoziție. Expoziția? Dori? Crezi că părinții mei vor dori să mă vadă? Cum? De ce să nu te vadă? Pentru că i-am pierdut. Dori, părinții tăi vor fi încântați să te vadă. N-au apucat să vadă Nimic din ce ai trăit tu Serios? Dori, știi cum te-am găsit noi? Ceva costridie sau... Nu O scoică? Nu Moluscă? Nu Ceva? Nu Nu știu? Nu? Nu asta Am avut foarte multe probleme până când Nemo s-a gândit ce-ar face Dori De ce ai spune asta? Pentru că de când te-am cunoscut, tu mi-ai arătat cum să fac chestii pe care nici n-am visat să le fac Nebunii Să păcălesc rechin și să sar pe meduze și să-mi găsesc fiul. Tu m-ai ajutat să fac toate astea. Eu? Nu știam că gândești așa. Poate ai fi uitat. Nu, n-ai uitat. Nu ți-am spus până acum. Și îmi pare foarte rău. Dar, Dori, datorită felului tău, ești pe cale să-ți găsești părinții. Și când vei reuși asta, vei fi acasă. Tati, asta înseamnă că ne luăm adio de la Dori? Da, Nemo, așa e. încărcat! Uh, doar rândul ăsta. Dacă ne grăbim, ajungem mai repede în Cleveland. Grijă la viraj. La ce? Au. Prea târziu. Pete, cred că ne apropiem. Aici e carantina? Da, aici e. Suntem în carantină. Părinții mei sunt aici. Aaaa! Unde mergem? Hei, aici! Nu, nu, nu! De ce mergeți spre ușă? Ne-am vindecat! Da! Mă fantastic! Have to! Mai, ca camionul spre Cleveland. Înțelegi? și să mergem Tatu? Da, ce, glumeam E o reuniune Mama? Tata? Unde sunt părinții mei? Dori, chiar ești fica lui Jenny și Charlie? Da, eu sunt, chiar eu! Unde sunt? Um, păi, Dori, chiar după ce ai dispărut, ei au crezut că tu... Păi, au crezut că ai ajuns aici, în carantină Aha! Hai, hai, hai! Și... Așa că au venit aici ca să te caute. Sunt aici! Ha, ah, unde sunt? Dori, asta a fost acum mulți ani. Ha? Ei nu s-au mai întors. Oh, nu! No. Știi, Dori, când peștii nu se mai întorc din carantină, înseamnă că ei... ei nu... Ce? Dori, s-au dus. <gasps> Au... Murit? Au vrut să te găsească, dar sunteți siguri? Sigur s-au dus? Dori, ascultă. O să fie bine. Dori, ei te-au iubit foarte mult. Cine nu vrea să ajungă în Cleveland? Ultimul avertisment! Dori, ești bine? Ești bine? E prea târziu. Dori, nu. Ascultă. Nu am o familie. Nu, Dori. Asta nu e adevărat. E timpul să plecăm! Ah sunt singură! Unde sunt ceilalți? Prietenii tăi sunt într-un Cleveland! Am găsit pe toți și nu pot face nimic. Oh, să nu uit. Acum ce am mai uitat? Era ceva important ce... Ce era oare eu? Ce era? Dispare oricum. Dispare oricum, dispare pentru că tot ce pot face e să uit și eu doar uit. Doar asta știu eu. Asta fac. Ce să fac? Ce să fac? Ce mă fac? Ce să fac? Ce-ar face Dori? M-aș uita în jur și e doar apa acolo și doar multe alge pe aici. Algele bune. Bun. Bine. Și acum, multe alge arată la fel. Totul arată la fel, doar că e o piatră. Acolo și, și niște nisip, aici. Îmi place nisipul, nisipul e moale. Asta n-are niciun rost nimic aici. Nimic, doar alge. Multe alge și niște scoici. De aici îmi plac scoicile. Îmi plac scoicile. Salut! Sunt Domnul! Ești aici! Ești aici! Ne-ai ești aici! Voi sunteți! Sunteți chiar voi! Mami, chiar ești aici? Adică sunt! Și tati! Și tu ești! eu, scoicuța! Pare așa de rău! O, oh, scumpo! O, oh, scumpo! Nu, nu, nu, nu! Scoicuța! Știu că am o problemă, știu că și îmi pare așa rău și tot timpul ăsta am vrut să o repar și nu pot oh, și tot oh, încerc, Doamne. încerc, dar gândurile mele ies din cap și ideile se schimbă și mă uitasem și pare rău. Dori, Dori, Dori, n-ai de ce să-ți pară rău. Uite, uite ce ai făcut. Ce? Tu ne-ai găsit. Așa, ne-ai găsit. Scumpă, de ce crezi că am stat în același loc toți anii ăștia? Pentru că am crezut că într-o zi ne vei găsi din nou Exact! Da. Am crezut că a dispărut? Cum, cum a... Am mers în carantină ca să te căutăm, dar nu era da, acolo Da, dar și știam, știam că probabil a ieșit prin, prin țevi Prin țevi, așa e, scumpă așa e. Și noi la fel Și de atunci am rămas aici pentru tine Pentru, pentru că speram că te vei întoarce așa că zilnic mergeam și așezam scoici. Și tu n-ai găsit. O, scumpo, n-ai găsit și știi de ce n-ai găsit? Pentru că ți-ai amintit. Ți-ai amintit în felul tău propriu și minunat, Dori. așa e. Eu singură. Oh, scumpă, serios? Ai fost singură în toți anii ăștia? Oh, piata mea fetiță E, nu că n-am fost chiar singură ah, Mali și Nemo! Ați văzut unde s-a dus Dori? Serios? Ca mulți ochi holbați care n-au văzut nimic O, oh, scuzați-mă, puteți să ne ajutați? Eu să vă ajutați? nu vine să cred. Vezi, Nemo, știam că va găsi o cale să... Ce? Ei, unde-i Dori? E cumva cu tine? Îmi pare rău. Am încercat să o țin, dar n-am putut și am pierdut-o. Cum? Bine, să mergem! Nu! Și după aia, balena ne-a înghițit, deși eu vorbesc baleneza. Balena? Bine că n-am fost acolo să văd asta. Marlin nici nu crede că știu să vorbesc baleneza, dar știi, el oricum are încredere în mine într-un fel. Știi, deja îmi plac pe acest Marlin. Da, și apoi cumva l-am găsit pe Nemo, sau el pe mine, nu mai știu. Da, și ceva, Nemo drăguț, nu renunță la mine orice ar fi. Ă, Ce-ar face Dorin? Va trebui să le mulțumim lui Marlin și Nemo când îi întâlnim. Mm. Stați! Știu locul ăsta! Salut! Sunt Zoli Tot. Acolo! Vă invit să fiți alături de noi. Institutul de Viață Marină! Oh, acolo te-ai născut tu! Dori, acolo sunt prietenii tăi? Da! E- erau blocați în ceva ca- care se ducea undeva. Oh, un camion! Sunt în camion! Adică s-ar putea... Oh, nu-i mai văd niciodată! Nu, nu, nu, nu, nu! Ce-ar face Dori? Ce-ar face Dori? Oh, știu că sunt prieten bun cu tine, dar cu un camion nu-i de glumit. Dori, mama ta Vă rog, vă rog, tot ce știu e că mi-e dor de ei. Mi-e, mi-e tare Tare dor de ei. Nu mai zis asta odată, nu? Uh, Dori? Mamă, Marin și Nemom sunt mai mult decât prieteni. Sunt familia mea și, și trebuie să-i recuperez. Și când m-au găsit, am simțit optimism. Știți ce spun? Sau, uh, cum se mai zice la optimism? Uh, speranță. Speranță! Speranță! Dori? Hmm, uh, hmm. E Dori, ceva nu e bine! O văd! E chiar lângă institut! Oh, Trebuie să sărim! Să sărim? Avem timp de discuții! Speranța! Dori, Dori, camionul cu prietenii tăi pleacă! Oh, nu, nu, nu, nu! E bine! Ce face? Speranța! Regulă! Da! Pornim da. acum! Unu, da. doi... Nu ah, pot, nu pot supraviețui afară! Speranța! Ah? Am cei mai puternici ochelari din lume Ai cei mai puternici ochelari din lume? Eu voi fi ochii tăi Tu vei fi ochii mei da, da, da, Nu da. există ziduri în ocean Serios? Ești singura ta speranță Păi de ce n-ai zis așa? Ce? Nu, no, speranța stai, nu, no, ăla e un zid, zid! salută! Dori! Eu atacele astea albastre sunt părinții tăi! Arătați la fel! Bună, sunt Bailey. Doamnă Dori, domnule Dori. Oh, te rog, oh, și ce? eu sunt Charlie. Bine, bine, trebuie să plecăm. Trebuie să oprim camion. Bine, ce camion? Oh! Bailey, raportează! Oh, da, talentul meu minunat! Uh! L-am găsit! Camionul intră pe autostradă și merge spre sud! Uh! Să mergem! O să oprim camionul! Trebuie să văd chestia asta. Da, da, și eu. O, da, o să fie super tare. Ce? Gerald? Ai luat-o razna? Să nu devină obișnuință, Gerald! Ce tupeu! Bailey, am uitat totul, amintește-mi! Da, doamnă! Prietenii tăi sunt tot în camion! Uh. Se îndreaptă spre nord, spre pont! Uh. Oh, uite! Sunt niște vidre drăguțe acolo! Vreau și eu una! Ah! Bailey! Oh, văd camionul! E acolo! Nu văd cum ne putea urca în el! Oh, frate, dacă am putea opri traficul! Să oprim traficul, să-l oprim! Toți trebuie să se oprească, să se uite la chestii care le plac, chestii drăguțe! Oh, chestii drăguțe! Gata, mă împringe! Ce este? Repede până nu ui speranța când camionul ajunge la pod, tu mă arunci acolo sus! Am înțeles! Voi, urmați-mă! Și restul, stați aici! Wow, wow! Dori, scumpo, nu pleca iar de lângă noi Mama ta are dreptate, rămâi cu noi Dori, scumpo, ce se întâmplă dacă, știi, dacă, Mama? dacă ești plecată pentru prea mult timp Mama. și dacă devii confuză Mama. și așa se distrage atenția și dacă... Vă pierd din nou Da Mamă, tată, o să fie bine, pentru că știu că dacă ar fi să uit, v-aș găsi din nou. Bine, puțin la stânga. Înapoi un pic. Bine, asta e. Hai, nu acum. Bine, acum, acum, fă-o, Și acum ideea ta. Bine, ce idee? Ah! ce să fac? Ce face Dori? Ai mașini, văd mașini, vidre în fața mașinilor. Mașinile se opresc, oprim traficul, ne îmbrățișăm! Fii atent! Ce drăguțe sunt! Uite, cred că sunt una, două... Ce se întâmplă, tati? Nu știu cum, nu știu în ce fel, dar cred că asta are de-a face cu... Cum ai ajuns aici? Dori! Hei! Credeam că nu o să te mai vedem. Oh, și eu. Dar știți, oricât de tare am încercat, nu v-am putut uita. Cred că mi-a fost prea dor de restul familiei mele, nu? Adică noi? mm Mm-hmm. Știi cum e să simți asta? Da, știu cum e să simți asta. Hei, hei, haideți! Apare din camion, nu-s peștii voștri! Uși! Nu, s-a dus transportul nostru! Haideți, înapoi în apă! Dori, traficul începe din nou! Lasă-mă pe mine, rezolv eu! Uru! Uru! Ceci, Ceci, vino aici! Ajută-ne! Ceci! Ah! Ah! Dori, după mine! Nu, nu, nu, stai, nu avem pe Dori! Nu, nu, Ceci, stai, stai, trebuie să ne întoarcem! Ceci, înapoi, înapoi, Ceci! Lu, lu, Ah, nu ne Unde-i Dori? Cine ești tu? Jenny? Marlin? Charlie? Nemo? Oh, mulțumim, vă mulțumim Dori. mult! Dori! E încă în camion! Ce Adu-o pe Dori! Uru! Uru! Uru! Bine, puiule, cred că trebuie să spun adio. Nu! Cum adică nu? Adică nu o să te duci în Cleveland, o să vin ocean cu mine. De ce îți tot place să-mi strici planurile? Ascultă-mă, am un singur scop în viață. Unul, nu, tu să mă asculti. Ce e așa bun la planuri? Eu n-am avut niciun plan. Am plănuit să-mi pierd părinții? Nu. Am plănuit să-l găsesc pe Marlin? Nu. Am plănuit noi să ne întâlnim? Stai, am plănuit? Ai terminat de vorbit? Păi, nu cred că am plănuit. Cele mai bune lucruri se întâmplă întâmplător, pentru că așa e viața și asta înseamnă noi doi acolo, în ocean, nu în siguranță, într-o cutie de sticlă. Poți să spun ceva? N-am terminat. Un prieten al meu, îl cheamă Zoli, mi-a spus că e nevoie doar de trei pași simpli. Salvare, reabilitare și uh, mai era ceva... Eliberare! Exact! Așa că ce părere ai? Eliberare! Eliberare! Eliberare! Eliberare! Eliberare! Eliberare! Eliberare! Eliberare! Vreau să zic bine. Nu-i bine. O nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Repede! Hai, țineți-vă de mine! Vor să deschidă ușa! Oh, e încuiată pe din afară! Hai, Dori, pot reuși! Speranța! Speranța! Zi, zi, zi! Dori, nu, stai! Dori! Baby, unde se duc? Nu-i mai văd! Dori, s-a terminat. Nu, tre trebuie să fie o cale. Dori, ascultă-mă, nu e nicio altă cale de ieșire. Trebuie să fie o cale, mereu e o cale. Nu i Dori, crede-mă, de data asta nu e nicio altă cale. Da? Dar ce zici de aia? Fiind de crap, eu altă cale. Inspirat în boiule. Adio, vipensilor! Bine, Mani, tu ai șapte brațe. Uh, nu știu, încearcă ceva! Bine, am pornit! Am făcut ceva? Ne mișcăm! Bravo, Mani! Haide! Ah! Stai, stai, stai, stai, stai! Auzi, eu nu încerc să spun cum să conduci, sigur, eu n-aș putea, nu am ce-mi trebuie, da, dar ai putea să mergi mai repede. Oh. Nu, nu! Hei, dă-ne camionul înapoi! Nu văd nimic! În ce parte mergem? Bine, păi, uh, toate mașinile o iau la stânga, deci fă stânga! Strada Gilman, Boulevard 2 Paul, strada Gilman, din nou, ah, Gilman din nou! Cât timp mai virăm la stânga? E bine, trebuie doar să știm cum am intrat și atunci vom ști cum să ieșim Păi să-mi spui când îți dai seama Din păcate nu mi am cum am intrat Hei, știu pe ăștia, de acolo am venit, pe dreapta Uite! Hei! Suntem concediați! Nu, înainte, înainte! Stânga, stânga! Nu, nu, nu, dreapta, dreapta, dreapta! Maria, conduci? Fii atent la drum! Uh, scuze, uh, oh, oh, bifurcație! Pe unde? Uh, ocean, ocean nu-i o barcă! Știi, eu n-am avut experiențe bune cu bărcile, dar... Pe unde? Uh, bărcile merg în ocean, dreapta! Cine-te! Nu mai avem timp! Unde mergem acum? Uh, păi, uh, bine, o să mă gândesc, nu știu, nu, nu știu, dar... Păi ceva va veni și... Uh, <gasps> pescăruși! Mani, ia-te după pasări! O ceamă la sânga, Mani! Uh, stai puțin! Văd ceva! Sunt ei? E totul bine? Oh, oh, e poliția, vor fi preși! Bine, suntem bine! <gasps> Oceanul! E drept în față, calco! Așa mai merge! Romantică! Oh, oh. oh, nu, ce-aș face eu, ce-aș face eu, ce-aș face eu, ce-aș face eu? Mani, o să-ți cer să faci ceva nebunesc! Cerem ce vrei tu! Bine, Mani! Nu au cum să treacă, s-a terminat, merg la închisoare! Stai! Oh, nu! Înapoi! Vino de noi! I see you. green and blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful. Aceasta este partea a treia și cea finală din misiunea Institutului. Salvare, reabilitare și eliberare. Sunt Zolitot. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. 1, 2, 3, 4. A, stai puțin, de ce număr? Ei, unde-i toată lumea? Oh, oh, m-au, m-au părăsit? Na, na, na, na, n-ar face asta. Bine, în regulă, pot să-mi dau seama. Ce făceam mai devreme? Îmi, îmi, îmi acopeream fața. Deci voiam să mă ascund Bun, de ce voiam să mă ascund? Stai ha! Oh, eu, 6, 7, 8, 9, 10 Și nu-i gata eu cu lopata? Ha! V-am găsit! Vă văd! Oh! M-am prins! Bine, creveților, pauza e gata! Ah, frate! Ah, nimeni nu m-a găsit! Veniți aici, veniți aici, e timpul pentru... Mă atinge! Pentru lecția nouă! Când se întoarce domnul rei de migrație? Dacă este asta departe cât mai mult timp până se întoarce, eu sunt suplinitorul lui. Bine, copii, cine vrea să învețe despre ecolocație? Bine, scoicuță, distrează-te! O zi numai bună de notată? Bine! Pa, mami! Pa, tati! Păi, cred că noi ne întoarcem acasă și uh, ne vom odihni în actinie <laughs> Vii și tu, Dori? Eu? Oh, eu mă duc până la margine Ah, bine! Cum? La margine? Nu, no, asta e, asta e, crezi că e o idee bună? Da, mă gândeam să admir priveliștea Pa! Priveliștea, păi, distracție plăcută! Singură, singurică! și fără să te pierzi. Dori, Dori, Dori! Bună, Marlin! Oh, bună! Bună, Dori! Ești bine? Pari îngrijorat. Nu, nu, nu, nu, nu. Sunt, sunt bine. Așa arăt eu. ce Păi, doar că... Ai reușit. Bravo! Ai reușit, scoicuță! <laughs> da! Ce? Ai urmat scoicile tot drumul până ai ajuns acasă Chiar am reușit? Eu singură? Da! Știi ce înseamnă asta, scumpă? Înseamnă că poți să faci orice ți-ai propus, Dori Serios? Mami, poți să mă joc cu ei? Bineînțeles că da! Du-te la ei, specuță! <laughs> am reușit! Hmm. Chiar e o priveliște frumoasă. unforgettable. That's what you are. Unforgettable. It's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Mm-hmm. Thank you. Așa, repede, așa, împingeți! Pot să o faci? Mai avem puțin, asta e! Chiar îmi vine să vomit! Bine, gașcă, bună treabă! Uite, Flo, am ajuns! Nu vom mai avea nicio problemă de acum încolo! Da! ai niciun respect pentru viața din ocean. Și acum... Hehehehe <laughs>